ում կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար։ Ինչ կարգով է իրականացվում տեղեկության տրամադրումը, ինչ պատասխանատվություն է նախատեսվում տեղեկություն ստանալու իրավունքը խախտելու համար։ Հարցերին պատասխանում է փաստաբան Ժորա Հայրապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, այսօր դուք հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք, պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսօր քննարկելու ենք տեղեկատվության ազատության թեման եւ այսպես պարոն Հայրապետյան առաջին հարցը սկսենք նրանից, թե նախ եւ առաջ ինչ է տեղեկատվության ազատությունը։ Նախ ցանկամ շնորհակալություն հայտնել հրավիրելու համար։ Ձեր հարցին կպատասխան հետևյալ է. տեղեկատվության ազատությունը տեղեկություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փնտրելու եւ դա տեղեկատվության տնօրինողից ստանալու իրավունքի իրականացումն է, որը ամնագրված է Արցախի հանրապետության համանդրության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրությամբ, որը ընդունվել է 2004 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Պարոն Հարապետյան, հիմա այն հարցին անդրադառնանք, թե ում կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար տեղեկություն տնօրինողները հետևյալ անձիկ են, ուրեմն տեղեկություններ ունեցող պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական հիմնարկները, բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություն, ինչպես նաեւ հանրային նշանակության կազմակերպություն եւ դրանց պաշտոնատար անձինք են։ Ինչ կարգով է իրականացվում տեղեկատվության տրամադրումը սովորաբար։ Սովորաբար գործող օրենսդրությամբ տեղեկատվության տրամադրումը իրականացում է երկու ընթացակարգով՝ գրավոր տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցումով եւ բանավոր հարցումով։ Հիմնականում Արցախյան հպետության քաղաքացիների մեծամասնությունը բանավոր հասման հիման վրա են ձեռք բերում իրենց տեղեկատվությունը գրավոր հարցումով հիմնական փաստաթղթեր եւ նյութեր են պահանջում փաստաբանները, դատարանները կամ իրավաբանական բան անձինք։ Տեղեկատվության զարգացման մասին ԼՂ օրենքի համաձայն հիմնականում 6-րդ հոդվածի համաձայն իրականացում տեղեկատվության ազատության իրականացումը, իսկ տեղեկատվության ազատության իրականացումը հարցում ներկայացնելու քննարկելու կարգը սահմանվում է 9-րդ հոդվածում։ Հստակ սահմանված է թե ինչ պահանջներ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տոնորինողի ներկայացնելու հարցման պատասխանը ստանալու համար։ Այնտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմողի անուն ազգանունը, կոնտակտային տվյալները հասցեն եւ համապատասխան օրենսդրական հողում է իրականացնել։ Նաեւ անհրաժեշտ նշել թե կոնկրետ հենց ինչպիսի տեղեկատվություն է ուզում հարցում իրականացնող մարմինը եւ այն հարցում իրականացնող մարմինից պահանջող տեղեկատվությունը նման դեպքում պետք է տեղեկատվությունը հարցումը ուղարկի փոստային կապի միջոցով պահպանվի տեղեկատվության տրամադրումը 5-օրյա ժամկետը 5-օրյա ժամկետի մեջ հաշվարկվում է նաև ոչ աշխատանքային օրերը 5-օրյա ժամկետի ընթացքում տեղեկատվություն տիրապետող մարմինը պետք է կամ մերժի տրամադրումը կամ պետք է տրամադրի հայցող տեղեկատվությունը կամ պետք է գրավոր ծանոթի, որ անհրաժեշտ է լրացուցի աշխատանք 30 օրյա ժամկետ կամ ավելի, պատճառաբանելով թե ինչի համար է անհրաժեշտ այդ լրացուցի աշխատանք, որ հարցում ուսուցիչը տեղեկատվության տրամադրում ուշացում է։ Դրանից հետո արդեն երբ որ չի տրամադրում պետք է անձը իր իրավունքն իրականացնի դիմի համապատասխան տեղեկատվություն տնօրինողը վերադասին կամ տրամադրումը մերժումը կամ անհիմն ձգձգումը վիճարկի դատական կարգով։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ կարգով է իրականացվում տեղեկատվության տրամադրումը հարցին, դուք պատասխանեցիք, որ դա սովորաբար լինում է երկու ձևով՝ բանավոր եւ գրավոր։ Նաեւ նշեցիք, որ մեր հանրապետությունում սովորաբար արդի է ընդունված է բանավոր ձևով առաջնորդվելը։ Ըստ ձեզ, սա ճիշտ է համարվում Ձեր հարցին կպատասխան հետևյալ ձևով. բանավոր հարցում թեպետ օրենտրական ամնագրում ունի, բանավոր տեղեկատվություն ստանալու մասին է խոսքը, բայց բանավոր դիմելով եւ հայցո տեղեկատվությունը կարող է տնօրինողի կողմից ոչ ճիշտ ընկալվել եւ տրամադրել սխալ տեղեկատվություն կամ ապա տեղեկատվություն կամ այնպիսի տեղեկատվություն, որը իր լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Այդ պետք է օրինակ տրամադրի այլ վարչական մարմին կամ այլ անձ, հիմնականում ճիշտ է գրավոր դիմելը, գրավոր ընթացակարգով պահանջը տեղեկատվությունը։ Իսկ սովորաբար լինում են դեպքեր, երբ դուք նույնպես ձեր հաճախորդներին միանշանակ առաջնորդում եք, որ գրավորը ավելի ճիշտ է եւ ասենք պրակտիկայում ունենում ենք նման դեպքեր։ Այո, պրակտիկայում ունենում ենք շատ դեպքեր, մի քանի հատ դեպք ասեմ, արտանապետության հանրության տենդատանում քննված եւ ավարտված արդեն վճիռներ մտեն օրինական ուժի մեջ, օրինակ աշխատանքային իրավահաբերություն, այսինքն աշխատանք ընդունում է ազատման հրամանները եւ օգտագործած չօգտագործ արձակուրդան օրերի մասին տեղեկատվության տրամադրումը հարցման չպատասխանելը։ Հայցո դիմել դատարան պարտավորությունը տրամադրել հայցո տեղեկատվությունը։ Հայցադիմը վարորդ ընդունել դատարանի որոշումը ստանալուց հետո պատասխանողը արտարամադրել է դատարանին հայցո տեղեկատվություն ըստ էության վեճը սպառվել եւ հայցո հրաժարվել է ներկայացված հայցից։ Ըստ այդ դեպքում արդեն դատարանը լուծում է դատական ծախսերի հարցը եւ համարում է վեճը ավարտված։ Պարոն Հայրապետյան, հիմա երևի թե ժամանակ անդրադառնանք կոնկրետ պրակտիկայում տեղի ունեցող դեպքերին, որ เป զի ռադիոյն կնդիրների համար նույնպես ավելի հասանելի լինի։ Լինում են պրակտիկայում դատական, ասենք, վճիրներ նման հարցով։ Այո, լինում են։ Ձեզ կներկայացնենք մի որոշում, այդպես դատական վճիր։ Հայցի փաստական հիմքերի վերլուծություն ցույց է տալիս, որ հայցող պանջի հիմքում դրվել է վարչական մարմնի գործողությունից անցածվող հայցորի իրավունքի այն խախտումը, որը վերաբերում է օրինական ներկայացուցիչ գրավոր հարց վերլուծման օրենքով սահմանված ժամկետում չպատասխանելու պատասխանողի գործողությանը։ Այն հիմնավորումներ կը օրինական ներկայացի որպես խնամակալ զրկված է պաշտպանելու իր խնամքի տան գտնվող քաղաքացու շահերը։ Ըստ այդմ դատանը այդ հիմնավորման համաձայն բավարարվել է պատասխանողի վճռել է պարտավորես ներկայականի հարցմանը, այսինքն հարցմանը չի պատասխանել, չի տրամադրել հայցոտ տեղեկատվությունը, չի մերժել, ընդհանուր առմամբ գրավոր հարցումին ընդհանրապես ոչ մի պատասխան չի տրամադրել։ Այդ իսկ պատճառով վեճը ենթակա դատական գիտական քննության։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ պրակտիկայում շատ են լինում նման դեպքեր, ասենք օրինակ դուք հանդիպում եք նման դեպքերի հաճախակի։ Այո, ձեզ կներկայացնեմ մի քանի դատական թվով 3 գործեր, որոնք վերաբերում են էլի տեղեկատվության ստանալուն։ Օրինակ 3 հատ հայց ունենք, էլի տեղեկատվության տրամադրման հարցմանը պատասխանելու վերաբերյալ։ Հարցում ներկայացվել է պատասխանող կողմը 5 օրյա ժամկետում չի տրամադրել հայցող տեղեկատվություն, ոչ է մերժել է տրամադրել, ոչ օրենքով սահմանված ժամկետում տեղեկատվություն փնտրողին է ներկայացել, որ անհրաժեշտ է 30 օրյա ժամկետ լրացուցիչ աշխատանք կատարելու մասով դիմել ենք դատարան։ Դատարանի վարորդն որոշումը ստանալուց հետո պատասխանող կատարել է հայցող գործողությունը Այն բացատրքներ ուղարկել եւ հայցուրին եւ դատարանին։ Ըստ այդմ նշվագործի վարույթի ենթակա եկարշման հայցու հրաժարվելու հիմքով։ Դատարան պետք է լուծի դատական ծախսերը։ Այ նմանատիպ դեպքերում միայն պետությունն է կրում, այսինքն պողակն է կրելու վնաս տոնորենի ոչ իրավաչափ անգործության հետևանքով։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ որոնք են օրինակ տեղեկատվության ազատության իրավունքի սկզբունքները նախ համանդրություն ամագրված է յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատոն արտահայտելու իր կարծիքը փնտրելու եւ ստանալու տեղեկատվություն։ Նման դիրքորոշում նաեւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով է ամագրված, յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի։ Խոսքը քաղաքացի մասին է նաեւ ոչ թե միայն փաստաբանների։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ազատորեն հարցումներ ուղղելու եւ ստանալ իր փնտրած տեղեկատվությունը։ Այն մեկ այլ հարց է տեղեկատվության սահմանափակումը եւ տեղեկատվության տրամադրման մերժումը, այլ ընդհանրակերպերը, որոնք օրենսդրորեն ամագրված են։ Իսկ պարոն Հարապետյան, կա արդյոք պարտադիր հրաապարակման ենթակա տեղեկատվություն։ Այո, արկա է օրենսդրությունում պարտադիր հայապարակման ենթակա տեղեկատվության մասին։ Օրինակ, պետությունը պարտավոր է պարտադիր հայապարակել պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը բացառությամբ գախնի համարվող տեղեկատվությամբ քանի որ բյուջեով նախատեսում է տարբեր այ գումարներ եւ այլ ծրագրեր, այո, նշենք որ ունեն գախնի նաեւ որոշակի համապակումներ, պարտադիր են օրինակ հրապարակել կառավարության որոշումները որպես տեղեկատվական հանրության տեղեկացնելու վերաբերյալ այս կամ այն անհատական նորմատիվ իրավական ակտերի մասին է խոսքը ոչ թե անհատական, այլ պարտադիր նաեւ հրապ նման տեղեկացություն հրապարակման Հիմա անդրադառնանք նաև սահմանափակ տեղեկությանը։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում է տեղեկատվության ազատության սահմանափակումները, թե որոնք են դրանք։ Տեղեկացության տնօրինողը բացառությամբ սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված դեպքերի մերժում է տեղեկացության տրամադրումը, եթե դա պարունակում է պետական, ծառայական, բանկային առևտրային գաղտնիք, խախտում է մարդու անձնական ու ընտանեկան կյանքի գաղտնիություն, այդ թվում նամակագրության, խոսային խոսակցությունների, փոստային, հերագրական եւ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը, պարունակում է հրապարակման ոնչ ենթակա նախնական քննության տվյալները, բացահայտում է մասնագիտական գործունեության պայմանավորված մատչելիության սահմանափակում, խախտում է հեղինակային իրավունքը, եթե պահանջող տեղեկացության մի մասը պարունակում է տվյալներ, որոնց տրամադրում է ընտանեկան մերժման, ապա տեղեկությունը տրամադրում է մնացած մասի վերաբերյալ։ Տեղեկատվության տարամադրումը չի կարող մեջբել, եթե դա վերաբերում է քաղաքացիների անվտանգության առողջությանը սպառնացող արտակարգ դեպքերին, ինչպես նաև տարերային աղետներին եւ դրանց հետևանքներին։ Ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղյան տնտեսության ընդհանուր վիճակը, ինչպես նաև բնության շրջակա միջավայրի պաշտպանության առողջապահության կրթության գյուղատնտեսության առևտրի մշակույթի բնակավարում տիրող իրավիճակը։ Չտրամադրումը բացասական ազդեցություն կունենա Լեռնային Ղարաբաղի պետության սոցիալ-տնտեսական, գիտատեխնիկական եւ հոգեոր մշակութային զարգացման պետական ծրագրի իրականացման վրա։ Հարգելի ռադիոընկերներ նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քանի որ օրենսդրության մեջ նշվում այդպես։ Նաև համանուն արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղության տերմինը եւ Արցախի հանրապետության տերմինը նույնական են։ Եվ պարոն Հայրապետյան թերևս ընդհանրացնելով մեր հարցազրույցը, ինչ պատասխանատվություն է նախատեսվում տեղեկություն ստանալու իրավունքը խախտելու համար։ Ինչ է սահմանում օրենքը սովորաբար նման դեպքերում։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վերջին հոդվածը 14-րդ հոդվածը սահմանում է պատասխանատվություն տեղեկատվության ազատության խախտման համար։ Բացառությամբ սուն օրենքում նախատեսված դեպքերի տեղեկացման տրամադրումից տրամադրելուց հրաժարվելու կամ ոչ հավասար տեղեկացում տրամադրել, ինչպես նաև նույն օրենքով սահմանված կարգի խախտումներին առաջացում են օրենքով սահմանված պատասխանատուն։ Նույն օրենք 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքում տեղեկատվության հրապարակումը չի կարող առաջացնել վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն։ Լինում են դեպքեր, օրինակ քրեական օրենսգրքում սահմանված է ոչ հավասար տեղեկացում տրամադրելու կամ տեղեկացում հարցման չպատասխանելու կամ կեղծ տեղեկատվություն տարածել տրամադրելու համար քրեական պատասխանատվություն, այլ ինչ որ վարչական պատասխանատվության մասին։ Նման դեպքեր ես չեմ հանդիպել հանրապետության Արցախի հանրապետություն, որ անձին պատասխանատվության ենթակեն քրեա խոսքը քրեական պատասխանատվության մասին է, կեղծ տեղեկատվություն տարածելու կամ ինչ որ տեղեկատվություն տրամադրումից հրաժարվելու կամ չտրամադրելու մասով հավելակ ուզեի ավելացնել, որ քաղաքացիները եւս իրավունքներին լինեն տեր, առաջնորդեն օրենսդրությունը դիմեն օրենսդրությունից համավարտ կարգով իրենց վերաբիրա փաստաթղթերը տրամադրելու նաև ապահովեն տեղեկատվության զորության մասին իրավունքի իրենց իրացումը իրականացնեն, ձևակերպեն հարցումները, դիմեն, չդիմելու դեպքում դիմեն դատական պաշտպանության, իրենց վերադասության, քանի որ ունեն գործող օրենսդրություն եւ բոլոր պետական ոչ պետական մարմինները պարտավոր են գործել օրենսդրության համաված կարգով։ Նշեմ, որ նաեւ նշվել է, որ այսօր նաեւ դատականությունն է ճիշտ է, ամենք հայցից հրաժարվելու մեկ ներկայացնել դատական ծախսեր լուծելու մասով, քանի որ հայցոտ տեղեկատվություն պատասխան կատարել է հայցոտ գործողություն, տրամադրել է հայցոտ տեղեկատվությունը առանց դատարանի պարտավորեցման, դատական վարություն ցածքում է իրականացում այդ ամենը, նաև տոնորը ներկայացի հայցադույնի պատասխան այդ ամենը կքննարկենք, բայց նշյալ դեպքերում ավելի լավ է տեղեկատվություն տրամանդը օրենքով համալ ժամկետում եւ կարգով չեմ արդեն վեճերը հա, եւ հայցադումը ներկայացնեն դատանման դեպքերում արդեն դատաները ծանրաբեռնվում այլ նմանատիպ գործերով շնորհակալություն Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն էր փաստաբան Ժորա Հայրապետյանը։ Հետևենք օրենքներին, խուսափենք խնդիրներից, լինենք իրազեկ։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։ Thank you.